<clears throat> Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, draga moja braćo, plemenite i cijenjene sestre. Tamo, čujemo se, hvala Allahu uzvišeno. Nadam se da ste u dobrom raspoloženju. Allah molim da ovo što govorimo bude od koristi nama. Allah molim da smekša srca muslimana i da zaista krenemo prema onome u je vlast u je vlast i sve da krenemo prema Allahu Tebare Kvetala a to će sigurno rezultirati iskreno kretanje prema njemu rezultirat će na šta da će Allah Subhanahu Wa Ta'ala na tom pravom jedinom putu spojiti naša srca pa mi nastavljamo večeras sa našom temom, muslimani su jedno tijelo i došli smo do ciklusa priče oni koji su se voljeli u ime Laha. Tako, braćo i sestre, prije nego što, nastavimo, tako, i uh, progovorimo nešto o ovoj večerašnjoj temi, važno je napomenuti, važno je napomenuti, oni koji se vole u ime Laha, tako, ne mogu se brzo zamrziti. Zašto? Zato što Allah spaja njihova srca. Čim se raziđu, oni se više i ne vole. Međutim, postavlja se pitanje ko je volio od nas dvojice u ima Laha, ko nije. Pa gre jednog od nas dvojice će pokazat da ja nisam bio iskren. Ili ti. Allah molim da nas ovoga sačuva. Trudeći se da ovi savjeti probude u srcima mu'mina cilj, jer tako? A cilj je da se volimo Allah radi. Večeras ćemo spomenuti neke od priča oni koji su ovom segmentu i te kako jednom od najvažnijih segmenta u životu muslimana dali posebno mjesto. Važno je napomenuti, braćo moja i sestre, Allah oposanek ali i salatu wasalam, nemojte ovo nikad zaboraviti, nije dozvolio da se digne sablja sve dok nije vidio da su braća. Ovo ću ponoviti. Allah poslanih ali sallatu wasalam svom džematu nije naredio dizanje sablje dok nije vidio da su šta? Da su prava braća. Zašto? Zato kad se digne sablja više nema vremena i malo je vremena uvijek za ispravljanje. Zato poslanik Islama nas uči. Naši su ostavili trajne poruke iz kojih se mogu izvući kako velike poruke onih koji idu tim putem. Jedan od tih je Harid Musafvan bio je upitan kaže, kod tvoje braće kod tebe ima najveće pravo? Kaže, onaj ko nadomiješta, popravlja moje nedostatke i koji mi oprašta pogreške i prihvata moje slabosti. Govorili su da su na dunjaruku u njegove radosti ulaze tri stvari. Susret sa braćom, iftar prilikom posta i namaz pred krajem noći. Jedan od dobrih se požalio Muhammedu sinu Alinom da je siromašan, da nema. I ne brigu braće, kaže, kad sam ja o pitanju, pa mi reče, kako li je loš takav brat? Brat koji ti pridaje pažnju kada si imućan, a kada si u neimaštini zaboravite. Pa je naredio slugi da donese kesu u kojoj je bilo nešto novca, pa mu rekao troši ovo i kad ti nestane kad ti nestane javi mi je tako Ibn Abbas radijal on kaže najdraža su mi braća ona koja kada im dođem prihvate me i obraduju me a kad im ne dođem traže mi opravdanje kada je Muhammed ibn Munkedir upitan šta je ostalo od slasti života na ovom svijetu, rekao je srešti se sa svojom braćom, a onda ih razveseliti. Braća su nam draža od naših porodica jer nas posjećaju na ahiret, a naše žene i djeca nas posjećaju na dunjalu. Sufjan je upitan, šta je život? Kaže, susret sa braćom. Tudal bin Bilhem je rekao, kada bi Hasan primijetio da je neko od njegove braće odsutan, došao bi mu i upitao, kako je? A kada bi izašao od njega, pozvao bi njegovog slugu, dao mu vrećicu dirhema i rekao, ovo daj svojoj gazdarici i reci joj da troši, ali da svome mužu ne govori za njih. Omer radijallahu an je rekao kada ti uzvišeni Allah podari ljubav čovjeka muslimana drži se za nju i čuva je dobro kada bi Hasanu došla braća poslužio bi ih onim čime imao nekad bi rekao nekom od njih izvadi tu korpu ispod kreveta ovaj bi je izvadio a on joj svježe datule pa bi rekao, kaže, to sam za vas čuo. Kaže, imam šafija, rahimehula, da nije druženja sa odabranim i do, šapa, do šaptavanja pred zoru sa Allahom istinitim i uzvišenim, ne bi više želio da na ovom svijetu živi. Priča se da je Hadžađ ibn Jusuf doveo nekog čovjeka i naredio je da se pogubi. Pa mu ovaj reče, ovo vojskovođo, uzmi me za ruku i povedi do tvog čilima, a onda uradi sa mnom šta god hoćeš. Hadžar se odazva njegove molbi, a on mu tada reče, oprosti mi zarad tvoga prijateljstva i prijatelja. Hadžar mu oprosti i reče, velikom stvari si me zamolio, jer Hadžar Ni jednog momenta nije zaboravio prijatelje. Kogod ti nije bratu ime Allaha, ne očekuj brate i sestro da od njega bratstvo bude dugotrajno. Najbolji brat je onaj koji je to u ime Allaha. Njegova ljubav i čistoća su trajni, budi siguran. Kada bi čitav dunjaluk mogao stati u jedan zalogaj. A meni došao moj brat, ja bih taj zalogaj stavio njegova usta, kaže Ebu Sulejmane da rani. Učio sam, kaže, Kur'an pred celimom, sinom i saovim. Pa kad sam došao do sure, ha, Hamin, mu'min, ta, vjernik, i proučio ajet, meliki koji držuje prijesto i oni koji su oko njega veličaju i slave Allaha svoga, gospodara svoga i vjeruju u njega i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima. On je zaplakao, onda reče, zar ne vidiš što znači biti vjernik? Ti ga vidiš kako spava u svojoj postelji, a melik za njega oprost mole. U biografiji jednog od prethodnika, je zabilježeno da je sa svojim bratom u tamnoj noći pješačio dugo na jednu stranu, a sa drugim do drugu stranu grada. Dok je sa nemoćnom ženom pješačio do Dželjana, jednog dijela grada. A bili su udaljeni nekoliko desetina kilometara jedan od drugog. Iskrena braća su najbolja zarada na Dunjavorku. Oni su ukrasi svim nadanjima. Oni su podrška nedaćama i pomažu nam da lijepe odnose i prijateljstva imamo, te da se na najljepši način Allahu vratimo. <clears throat> Bilal ibn Sad je rekao Tvoj brat koji te sretni i ukaže ti na tvoju slabost i mahanu, bolji je i korisniji za tebe od onoga koji kad god te sretne, ostavi ti dinar u ruci. Priča se da je trojicu dobri ljudi, među kojima je bio i Ebu Hasan al-Nuri, tadašnji halifa osudio na smrt. Kada je došlo vrijeme da budu pogubljeni, Ebu Hasan iskorači kako bi on bio prvi kome će glava biti skinuta. Halifa se začudi, pa ga upita šta je razlog tom njegovom postupku, Ebu Hasan reče, želim da dam svojoj braći prednost u životu u ovim zadnjim trenucima. Pa su zbog ovog postupka od strane halife svi bili pomilovani. Muaz ibn Muaz je rekao, čuo sam bin Avna gdje kaže, niko nije vjerni Hasanu od mene, tako mi Allaha Jednog vrućeg dana sam mu došao, a on nije bio kod kuće. Pa sam legao na njegov krevet i zaspao. Kad sam se probudio, on sjedi kraj mene i naslađuje me nečim. Dok je na Sevri bio odsutan od kuće, došla mu je grupa braće, iako nije bio u kući. Oni su ušli te uzeli jesti, i pričali o njegovoj dobroti. Dok su oni tako radili, dođe Sufjan, pa kada ih ugleda, poče plakat. Zašto plaćeš, upitaše ga. Kako da ne plaćem kad ste me posjetili na naše ispravne prethodnike i odnosite se prema meni onako kako to treba činiti sa dobrima, a ja nisam od njih. A ja nisam od njih. Jahe ibn Muaz je rekao koliko je samo vaš prijatelj koji moraš reći spomeni me u dobi i kojem se stalno moraš ulizivati i laskati ili kojem se stalno trebaš izinjavati. Noz onaj čiji novčanik bez pitanja ne smiješ otvoriti i iz njega uzeti onoliko koliko ti treba. Ebu Džafar El Bakir je svojim drugovima rekao Smijete li zavući ruku u džep svoga brata i uzeti iz njega šta god hoćete? Ne smijemo, rekao rekoše. E onda niste braće. Jedan od naših ispravnih prethodnika je došao svome prijatelju. Ova je izašao ispred njega i upitao ga kojim dobrom dolazi. A on mu reče, dužan sam 400 dirhema prijatelj mu uđe u kuću, izbraja dirheme, a potom izađe i dade mu određenu svotu. Kad je ovaj otišao, on se vrati u kući plaćući. Njega mu reče, žena, zašto nisi nekakav razlog naveo? Izvinuo se ako ti je bilo toliko teško da mu dadne. Slušajte ovo dobro. On reče, ja plaćem zato što sam bio nemaran i nisam se brinuo o njegovom stanju, pa je morao doći i tražiti. Muaz ibn Džebel ima običaj nekom od svoje braće reći sjedi sa mnom da vjerujemo jedan sat. Džafer ibn Mohamed je rekao najtrža su mi braća oni koji se radi mene pretvaraju i usiljeno ponašaju a ja se pred njima moram paziti. A najlakši su mi i najdraži mome srcu oni pred kojima se ponašam kao kad sam sam. Ja svome bratu dadnem zaloga hrane, a onda u svojim ustima osjetim njen ukus. Kaže jezidi, zateko sam Halila ibn Ahmeda kako sjedi na Hasuri, pa mi on napravi mjesto na njoj. Ja nisam želio da mu i da ga stisnem, a on pošto se uvijek lijep podnosio prema svojoj braći reče, sjedi, sjedi, ima mjesta. Braćo moja i sestro, bratstvo ime Allaha je tema kojoj treba dati puno više vremena da bi se svi njegovi aspekti mogli sažijeti u nekoliko darsova. Kada bi se čovjek ograničio samo na navođenje nekih dokaza i predaja koje govore o bratstvu, moglo bi se sati i sati govora reći i knjiga napisati. Možete zamisliti šta bi trebalo onda i koliko vremena kad bi ova tema trebala da se objasni u potpunosti i da se u potpunosti prokomentarši. Ovim se htjelo najviše da se podsjetimo i da uputim iskreni bratski savjet onima koji žele i mare za pitanjem bratstva u ime Allaha. A ono je najčvršći ugovor između vjernika. Jedan od razloga jeste i današnje stanje muslimana, zato govorimo u kome se bratstvo u ime Allaha spustilo na najmoguće i najniže mjere. Umjesto bratstva u islamu, uvalili su se, uvukli su se mnogi interesi i različiti interesi. Zbog toga je bratstvo postalo samo pusta fraza koja se eto negdje spomene na nekakvom dersu, predavanju, ali u primjeni ovoga nema kod većine muslimana. Oživljavanje bratstva kao jedne od, jednog od vađiba je u stvari buđenje nove generacije shaba i tabiina koji su ovom islamskom pitanju dali te kako veliko, veliko pravo, a i više od toga. Dali su nam najljepše primjere žrtvovanja i iskrenog odnosa prema braći muslimanima. Obaveza svakog ko se brine za stanje muslimana je da se potrudi maksimalno da njegov govor ne bude govor pogotovo u vremenima smutnje da ne bude njegov govor, govor koji će još više napraviti problema. Čak ako bi nekad i savjet mogao napraviti veliki problem, onda je se bolje ustegnuti. Oživljavati svijest o obavezi bratstva i vraćanja iste na pročelje normi koje određuju međusobne odnose među nama. Ako poziva ka dobru budemo upisana nagrada svakog onog ko to bude radio do sudjega dana. Ako se pravo islamsko bratstvo vrati u stvarnost našu tako mi onoga čuje ruci moja duša bit ćemo u stanju preći preko velike provalije slabosti imana u koju smo upali. Uz pomoć bratstva moći ćemo prevazići sve prepreke koje stoje na putu i imana u našim životima. Sigurno ćemo osjetiti i živjeti ponosno i osjećati slast i badeta i robovanja Allahu. Prebrodit ćemo teškoće i gorčinu života na ovom svijetu. A sve ovo bez širenja i primjene ideje u dijelo iskrenog bratstva, pomaganja zajedništva i solidarnosti neće moći biti izvršeno. Tjeskobu koju većina nas osjeti sigurno i čiju gorčinu nalazimo u našim grlima u većini slučajeva bude uzrokom da ima oslabi A čim iman oslabi, onda je čovjek potreban, ima potrebu za pomagačem i savjetnikom. A kad iman oslabi, onda srčane veze pucaju među mu'minima. To onda u ljudima probudi klonulost i negativne osjećaje i postupke koje se mogu pretvoriti u melanholiju, svijetu, a onda se zbog ovoga pomješa zavist sa mržnjom i otuđenost sa prezirom i drugim bolestima od kojih će jedne druge prouzrokovati neminovno kidanje bratskih veza, okretanje leđa jednim drugima, pa i gore od toga. A iza svega toga može stajati nešto što je mnogo blaže od svega navedenog. Na primjer, da se u srcu muslimana samo zbog osjećaja da njegova braća ne učestvuju u rješavanju njegovih problema, niti osjeti njegovu potrebu i slabost, probude, nezadovoljstvo, prezir i slične bolesti. Mi smo danas u najvećoj potrebi za oživljavanjem islamskog bratstva. Prvo, zato što nas Allah time obavezao, a drugo, zato što živimo u vremenima i u svijetu među ljudima koji nemaju milosti prema slabijima i razjedinjenima. Mako to bilo. Naši neprijatelji najbolje znaju čak šta više usuđujem se reći znaju bolje od nas da je najbolje oružje u borbi protiv nas da rade na očuvanju naše razjedinjenosti. Zato se trebamo truditi da se oslobodimo vodstva razjedinjenosti na kojem nam ne može niko pozaviti. Potreba da danas u čitavom svijetu budemo zajedno je veća nego ikad. Draga moja braća i sestre, ovi pet ciklusa i koliko već predavanja. Tako mi je Allah, nije mi bila želja, a to možete preslušati, da se bilo kome obraćam, obraćam se prvo sebi, a zatim svima nama. Allah te barke u tala nam je naredio da budemo braća. Zaista su grijesi nam, naši najveći neprijatelji ja ponavljam kao što sam i prošli put govorio, ja za svo zlo krivim šeitana, ja za sve netrpeljivosti među muslimanima krivim šeitana, za sve ono što se desi, Allah najbolje zna, ja bih postupio kao što kaže Jusuf alaih salatu wasalam svojoj braći, koji su ga htjeli ubiti i tako dalje i tako dalje. Okrivio je Jusuf ali selatu selam okrivio je šeitana pa je u vremenu kad je najteže postaviti vagu kad je nemoguće sastaviti kad je veoma teško zbližiti dovesti na zajednički hastal na razgovor najbolje osuditi šejtana i uputiti Allahu dovu. Da ne dozvoli da naši neprijatelji uživaju dok se mi cijepamo. Da ne dozvoli da naši neprijatelji od židova, kršćana i svih oni koji ne vole islam i muslimane da se raduju našim belajima, našim nesuglasicama i tako dalje i tako dalje. Problem su, braćo moja i sestre, naši grijesi, kao što rekao, sigurno da oni me doprinesu da nekad stvari ne možemo staviti tamo gdje im je mjesto. Mi smo svjedoci užasno loši odnosa među muslimanima u čitavom umetu. Zato vas bratski savjetujem. Ako ne možete pomoć, pa nemojte ni odmagati. Ako nećete pofalat, pa nemojte nikuditi. Ako nećete braniti, pa nemojte ni napadati. Pozabavite se sobom. Neki dan sam ovdje, kod nas u selu, kupio čefine i pokazao svoje braći. I pitao sam ih, Šta mislite ko će prvi? Da smo svjesni onoga što nas čeka od polaganja računa za svoja dijela pred vladarom dana sudnjega i da je ovo sjećanje kako treba naredilo bi srce jeziku da se vrati tamo gdje mu je mjesto. Allaha te barake od tala molim da ovaj trud primi kao dobro djelo da najljepšom nagradom nagradi sve one koji prihvate i trude se da budu braća Allah te barake od tala je bratstvo sigurno jedna od najvećih i najčvršćih postavio kao vezu imana među nama. Allah poslanik u jednom majetu nam govori objavom Allah Muhammed je Allah poslanik a njegovi sljedbenici su stroge prema nevjernicima a samilosni među sobom. Vidiš ih kako i badete Allahom i padaju na seždu želeći njegovu nagradu i zadovoljstvo. Ovo su, braćo moja, osobine vjernika. Nadam se uz Allahovu pomoć da ćemo ovo najozbiljnije shvatiti. Kako rekao, većina od nas osjeti tjeskobu i gorčinu zbog svega onoga što se dešava. Postaviti se pogrešno i opasno. Govoriti bez znanja još opasnije. Zato vas, bratski, savjetujem u jednu sigurnu stvar koja se dešava, to je rasprava je jednaka klonosti. Uzvišeni kaže da oni koji se budu raspravljali ostaće bez snage, ostaće bez imana bez jednog od glavnih faktora za pobjedu islama i muslimana. I te kako smo potrebni za ovim. Kamo sreće da možemo vagati stvari kako treba. Kamo sreće da nakon i što se i posvađamo, sjednemo malo pa sa sobom porazgovaramo. Ja ću vas posjetiti, braćo moja, na jednu važnu činjenicu. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada završava svoju misiju na ovom svijetu ulazi u Meku pobjedonosno u festeri kažu da mu je turban dodirivao grivu konja ušao je pobjedonosno i nudio svima oprost. Ušao je sa svojom vojskom i ponudio oprost svima. Poslanik Ali Selatu Oselam dobija ajete. Jedan dobar dio učenjaka kažu da su to među zadnjim u objavi. Pa kad su proučeni ti ajeti, Ebu Bekr je zaplakao. Iza jae nasrullahi wal feth, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا Obratite pažnju. kada vidiš da Allahova pomoć i pobjeda dođu. U ovom ajetu Allah pobjedu pripisuje sebi. Zato poslanik obara glavu i ne dići se time. Zatim uzvišeni dalje kaže Vara ejte nase i vidiš ljude jedhulune kako ulaze fi din illahi flađa kako masovno ulaze u Allahu vjeru fesebih bihamdi rabbike ostafir ti Muhammede ustani malo se propni ne ne ne ne ti Muhammede veličaj gospodara svoga i moli ga da ti oprosti Obratite pažnju, braćo i sestre. Ti, Mohamede, kada bude kraj misije, nemoj da ustaneš i da kažeš, ja sam, evo gotovo, ne, ne, ne. Mohamede, veličaj svoga gospodara, on ti je dao pobjedu i moli ga da ti oprosti, jer on je uvijek pokajanje primao. Poslanik, ali sada to se nam dobija ajete, koji govore o muhasebi braćo, o samo obračunu. U suri Mudassir Allah subhanahu wa ta'ala kada naređuje poslaniku davu Ja ival Mudassir o ti pokriveni kum fenzir, ustani i pomini. Tako, kumira se kloni pa mu kaže uzmišeni i nemoj da prigovaraš držeći da je mnogo jer bi gospodara svoga trpi ovaj ajet nemoj da prigovaraš držeći da je mnogo kaže Ibn Kethir značenje njegovo jeste nemoj Mohamede da misliš da to što radiš da je to ne tebi je naređeno i zato i kre, pred kraj svoga života moli Allah za oprost svojih grijeha ko braćo moja Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam sakri Muhammede svoje ibadete nemoj da se igraš ja sam ti dao pobjedu kaže uzvišeni ja sam te pomogu ja te hranim ja te oblačim ja te odjevam ja sam te uputio ja sam ti poslao Džibrila ja gospodar svih svjetova zato hvala pripada meni Muhammede alaihi salatu a ne tebi Znao je ovo poslanik ali selatu selam i ovo su putevi braćo moja prema pobjedi islama i muslimana skromnost praštanje suvrline pobožni razboritost je osobina onih koji znaju dobro postavi stvari kad tamo gdje im je mjesto šutnja u vremenu fitne je zlato može nakon dersa. Jel hića? Jel ukab? Jel nešto hitno? Barek, ako imaš nešto da me ispraviš slobodno javno, ali slobodno Allah ti džene dao. Ne samo ti, bilo ko. Barek je lalfik. Dobro, dobro. <clears throat> dobro, braću moja, rekao sam, znači, šutnja, u vremenu fitne je zlato i ostaviti učenim da rješavaju stvari je zlato na kvadrat. Allah subhanahu wa ta'ala molim da sjedini srca muslimana da pomogne islami muslimane, džihad i muđahide da sačuva sve nas od fitne da nas uputi na ono što je za nas najbolje i da u nama probudi želju za islamskim bratstvom rekao vam, molim Allah da oprosti ime nivama, subhaneke Allahume bihamdik, ešadu je la ila in tas takvirke, unatubu lijek, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.